بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله I na redu je posljednje treće predavanje iz Akide, a drži ga profesor Elvedin Husein Bašić. Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Mi ovog 27. ređepa, odnosno 22. jula, Govorimo iz predmeta akide o jednoj naročito važnoj temi, a to je ljudsko srce i njegovo mjesto u akidi. Kažu naši učenjaci, iman se sastoji od troje. Prvo je vjerovanje i rad srcem. Drugo je potvrda toga jezikom i treće je manifestovanje toga djelima. Zbog toga kažu naši učenjaci srce, ljudsko srce je jedno od temeljnih, jedno od temeljnih stvari u islamskom vjerovanju. I zbog toga je spomenuto u Kur'anu, kako neki učenjaci navode, 126 puta, a neki kažu i više od toga, oko 130 puta je spomenuto u Koranu. Ljudsko srce na ovaj ili onaj način. Oko 130 puta. A nešto u Koranu što se spomene oko 130 puta, to znači šta? Da je veoma važno i veoma bitno. Sad ćemo vidjeti zašto je to važno ljudsko srce. Kažu naši učenjaci, važno je zato što cijela vjera ima jedan jedini cilj, a to je čišćenje ljudskog srca i njegova priprema za džennet. Sve što je vjera propisala i svi ibadeti imaju jedan jedini cilj, čišćenje ljudskog srca i njegova priprema za džennet. I pratite sa mnom Ibrahimovu dobu. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Ibrahim gradi Čabu i moli. I to je inače sunnet poslanika bio. Kad god bi radili dobro djelo i ibadet, učili bi dove u toku, njema, u toku ibadeta. Uzmite primjer namaz. Fino pred kraj namaza, šta se radi? Uči se dova. posle salavata. Uzmite tavaf, u toku tavafa uči se dova. I brojni drugi ibadeti to ćete primijetiti zato što je to, tada se dova prima. Ibrahim gradi Kabu, radi dobro djelo i uči sljedeću dovu. Gospodaru naš, pošalji među njih poslanika jednog od njih. Znači u taj narod gdje on gradi Kabu, A tada još nije bilo tu bili, bi, bilo jedno pleme samo iz okoline Jemena, Džurhem ili Džurhom, i Ismail ali se nam se orodio s njima. Oženio se i tada su nastali ti poarapljeni Arapi takozvani Arabul Mustaribe. I kaže on, pošalji od njih, među njih jednog poslanika, koji će im učiti tvoje ajete, koji će ih učiti Kur'anu, odnosno objavi i učit će ih mudrosti, kaže u Lema Sunnetu, i koji će ih očistiti. Vajuzekihim. Znači, Ibrahim a.s. to čišćenje, to je čišćenje ljudskih srca i njihovih duša, spominje kao cilj i molbu Allahu Đelešanuhu nakon spominjanja objave, nakon spominjanja sunneta, to jest mudrosti, zajedno s tim, što ukazuje da je to cilj. Dalje u drugom ajetu Allah kaže Huvar ledi bate filumine rasula minhum jetlu alejhim ajati i vaju zakihim vaju alimuhum al kitabu al hikme. On je taj, to jest Allah Đelešanu je taj, koji je među neuke i nepismene poslao poslanika jednog od njih. Znači, odazvao se Ibrahimovoj dobi. Koji koji im uči njegove ajete i koji ih čisti i podučava ih objavi i mudrosti, to je sunnetu. Znači vidite ova dva ajeta, jedan je u suri Bekara, jedan u suri Džuma, kako podudaraju se. Samo što je u drugom ajetu Ibrahim a.s. je u dovi spomenuo objavu, pratite li sa mnom ovu jednu mudrost kuransku. Prvo je zamolio Allah da pošalje među njih jednog od njih koji će učiti ajete, dobro, koji će ih podučiti objavi i mudrosti i očistiti ih. Ibrahim a.s. je razmišljao logički i molio je Allah Đanešanuhu kako stvari idu logički što je u Edebudovi. A to je knjiga, objava i mudrost su sredstva za čišćenje, a sredstvo se spominje prije cilja. Cilj objave i mudrosti je da se očiste, a sredstva idu prije, jel tako ili nije? Ali u drugom ajetu, kada je Allah Đelešanu govorio o tome da je već to uradio, šta primijetimo? Da je Allah Đelešanu čišćenje spomenuo prije objave i prije mudrosti. Pa kaže Juzekihim vojuallimuhumul kitabu al koji ih čisti i podučava ih objavi i mudrosti. Kažu Lema zašto? Ovdje Allah Đelešanu kaže, kažu naši učenjaci, spomenuo prvo cilj pa onda sredstvo da bi ukazao na svrhu i važnost i šta je, šta je ono osnovno što je cilj svega toga, to je da budu čisti. Znači ukazujući na cilj i važnost cilja i zbog toga naši učenjaci kažu svrha svih i badrita cijele vjere je da očisti čovjeka. I objava je zato došla. Objava je zato došla. Znači je u redu ovo prvo zašto je važno naše srce? Da li je zašto je važno naše srce? To je prvo. Važno je zato što Allah Đelešanuhu gleda u ljudska srca, a ne gleda u njihove izglede, oblike, boju kože i metke i sl. A dokaz zato je hadis koji je zabilježio ima muslim u svom sahihu, u kome doslovce stoji Inna Allahe la yanduru ila suvarikum, mala ila ersamikum, u drugom revetu e malikum, walakin jandur ila kulubikum wa amalikum. Allah ne gleda u vaše izglede i u vaša tijela, u drugom revetu vaše imetke, nego gleda u vaša srca i u vaša djela. Koliko su vaša srca čista? koliko u njima ima zavisti, koliko u njima ima dobra. To Allah ugled. I zato pratite sa mnom jedan čudan uistinu događaj hadis koji je uistinu interesantan. Poslanik sa srednjem sjedio sa sahabima onako kao uobičajeno u džamiji i priprema se namazi kaže poslanik sa srednjem sad će na džamijska vrata ući čovjek koji će biti dženetlijen se normalno svi su uprli oči u vrata. Kod ono čovjek nije niko poznat plaho, mokar abdestio se tek, ulazi u džamiju, ostavi svoju obuću i ode klanjati. Nije čovjek znao za to. A drugi dan isto, kaže poslanik, sad će ući na vrata čovjek džernetlija. Opet, opet isti čovjek, isto tako, abdestio se tek, ulazi tako. Treći put kad se to ponovilo, kaže jedan ashab, sad ću ja njega pratiti da vidim šta tu radi, čime je on zaslužio džennet. Ovdje njemu kaže, ja sam se poslađao sa svojim ocem i tako dalje, bili ja mogu prenoćiti kod tebe, kaže, nema problema, bujrum i tako dalje. zanoćili oni. On je došao i sad on prati i gleda šta će taj čovjek uraditi. Kaže, prvi dio noći prođe, čovjek spava, kaže, hajde, ja sam mislio da će pola noći. Prođe pola noći, ništa čovjek. Kaže, hajde, trećinu će. Prošla trećina čovjek ne usta nikako, kad je došlo vrijeme sabaha ustade, abdesni i ode klanjati drugu noć isto tako, treću noć kad kaže njemu na kraju kaže tako i tako, nema nikakvih problema između mene i oca, ali ja sam čuo tako poslanika, pa sam htio da vidim šta ti to radiš, čime si zaslužio džennet. Kaže, brate moj, to je što ti vidiš, ja ništa više ne radim. Znači šta radi, klanja farzove i to je to, i sunnete koji su uz farzove. Nema noćnog namaza, nema nekog posebnog posta i tako dalje. I kad je čovjek se okrenuo, Ovaj je ostao onako začuđen, a on njemu vrati ga ponovo kaže, ali svaku noć kad legnem, nikada se ne desi da ja neko mislim zlo. I svakom halalim šta god me uvrijedio u toku dana. Nikad. Ne misli nikakva zlo ni jednom čovjeku. noć je čist i gotovo. Da, čistoća srca. To je ono što treba. I onda taj ashab koji je tada bio, eh kaže to je ono što te je dovelo do dženeta, a to je ono što mi ne možemo. Što mi ne možemo, to je što ne može svako. Ali zato se treba truditi i zato se treba raditi. Zašto je dalje važno naše srce? To je bilo drugo. Je li tako ili nije? Šta je bilo prvo? Rekli smo naše srce je važno zato i zato. Pa smo rekli prvo šta smo govorili? Ne moraš se stiditi, slobodno reći. Ono, znači- to je bilo drugo. Šta je bilo prvo? Hm. On će nam reći. Jer on to zna. Ja vidim da on to zna, samo... Hajde sad mu reci ti. sastoji se od tri, tri dijela, jel to misliš? Ja, dobro, to je tačno, ali mi smo rekli ovdje, naveli prvo, imamo znači suština nečega, suština čega hađa? Reci, Cilj vjere je da očisti srce. Za... Aha, znači cilj vjere je da čisti ljudsko srce. Šta je bilo drugo? Nismo govorili o gledalu. Ha? Hoćeš nam ti sad? E, drugo smo rekli to je zato što Allah gleda u naša srca, a ne u naše izglede, naše vijeke. Aha. Allah šano gleda u naša srca, a ne gleda u naše izglede i boju kože i tako dalje. Treći, kažu naši učenjaci, Dobra dijela urađena srcem vrednija su od dobrih dijela urađenih tijelom i metkom. Dobra dijela koja uradimo srcem, ko će mi navesti neko dobro dijelo koje uradimo srcem? Reci. Da misliš nekom dobro. Dobro, reci. Aha da volimo koga? Recimo, znači ljubav je djelo srca, jel tako ili nije? I ona može biti badet. Ima li još neko? Ima li nada možda? Nada da se nadamo Allahove nagradi kad uradimo dobro djelo. Strah kad uradimo znači neko loše djelo. Oslanjanje na Allaha koji je šartimana, imana, uslov imana. Znači sve su to djela, i ta su djela vrednija nego zekat, nego post, nego namaz. Zato što se i post i namaz i zekat temelje na tim djelima. Ako je srce prazno, ako ono nije živo, i to će biti prazno i neživo. Neće imati svrhu pravu i cilj. Četvrto, <clears throat> kažu naši učenjaci, srčani baditi, Znači baditi urađeni srcem oni snažnije djeluju na, na, na čovjekovo tijelo i njegove tjelesne organe u odgojnom smislu nego tjelesni ibadeti. Šta to znači? To znači da jedan moment straha od Allaha Đelešanu snažnije djeluje na čovjekovo tijelo nego da cijeli dan klanja na file. Ako ih klanja onako. Zašto? Zato što je srce to koje upravlja tijelom kao što ćemo vidjeti u hadisima. I ako u njemu se nalazi ti ibadeti, te nade, ti strahovi, ta ljubav prema Allahu prema poslaniku, prema dobrim tijelima, onda će oni djelovati na tijelo. Ali ako mi radimo tjelesne ibadete, a nema u srcu tog pokretača, onda vidjet ćemo da se dešava, da mi klanjamo, ali padamo u grijeh ko muhe na svjetlo kad idu. E tu je taj problem. Znači ti srčani ibadeti, oni snažnije djeluju na čovjeka. Dalje kažu naši učenjaci i nagrada za srčane ibadete veća je nego nagrada za tjelesne ibadete ili materijalne. Kažu naši učenjaci, između ostalog, imam Zehebi u svom dijelu Sijer al Alami Nubela, da su naši učenjaci, ovo isto tako ukazuje na važnost srca i srčanih ibadeta, imali posebna dijela sjela na kojima su samo govorili o srcu i onome što je vezano za srce. Pa između ostalog on konkret, konkretno navodi za Hasan al-Basrija. Hasan al Basrije, jeste čuli za njega Hasan al-Basri? Tabin. Bio je povezan sa poslanikovom porodicom, čak je dojio jedno od poslanikovih e, supruga. Znači, podojio dojenče bio učenjak svoga vremena. On je za svoje ahbabe i svoje društvo svake sedmice imao sjelo gdje je govorio samo o stvarima vezanim za srce. I nikome nije dozvoljavao da pita drugo pitanje. I kad bi nekoga pitao recimo o trgovini, a on u tim sjelima bi se naljutio i rekao bi ovo nije za toga. Znači samo za to A šta to znači? to znači da su oni shvatali i pridavali važnost srcu kao temelju svega ostalog. I nisu ga zapuštali nikako i to je bio sunnet naših učenjaka fika. Učenjac mi znate kad se uči fik, ono pitanja, pa ovo, pa odgovori, pa dokazi, malo to bude ono, znaš, suhoparno i ovo, ali imali su metod da su to uvijek prošarali temama i predavanjima, dersovima koji su bili vezani za srce, taj rakajk takozvani. Uvijek su to radili. Zašto? Jer srce otvorne i ti dobiješ na kraju čovjeka koji je genije u nekom polju fikskom ili ne znam nija šta, ali ti vidiš njegovo srce da ono kruto i da ono nema tih značenja koje bi trebalo ponijeti, ponijeti i vidjeti. Ja sam izdvojio, pripremio neke ajete da analiziramo koji govore o srcu. Slušajte sa mnom ovaj ajet pa ćemo ga zajedno analizirati. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ To je u suri Al-Huđurat sedmi ajet. znajte da je među vama Allahu poslanik. Šta to znači? Sura Huđurat, neki nazivaju sura odgoja, i onda Allah šanu napominje ashabe da je među njima Allahu poslanik, to jest da ako šta ima nejasno nešto potrebno, treba da se vrate kome? Šta ćemo mi? Među nama nije Allahu poslanik. Aha, mi imamo sumnje. I ako odbijemo poslanikov sunnet, onda smo šta ostali bez? Znači njima Allah šanu kaže, među vama je Allahu poslanik. Mi kažemo među njima je bio Allahu poslanik, ali nama su ostali tragovi Allahovog poslanika, njegovo znanje, to je njegov sunnet sallallahu alihi veselam. Kada bi on slušao vas u mnogim stvarima, vi bi u neprilike zapali. Znači ljudska mišljenja kad ti dođu odavde, odande, to su neprilike same, sve gora od gore i to je dokaz ovo vrijeme u kojem živimo. Ovo vrijeme i ova društva koja su izgrađena na mišljenjima ljudi, koja su obično izgrađena na Bog zna kakvim pozadinama, sve problem iz problema. Zar nije sramota danas u svijetu velike, visoke tehnologije, u svemir toliko došli, ne znam, nija nešto tako, a da toliko ljudi umire dnevno od gladi u Africi. To je zbilja sramota za ovu civilizaciju To se ne bi smjelo dogoditi. Ali zato, kažem, to je mislim cijelo čovječanstvo. Znači to neraspoređivanje toga i ta nehumanost koja je uistinu na dijelu, djeca, vidjeli ste u Africi djecu. Nije važno koje su vjere, koje su boje kože, iz koje su države, to su djeca, to su žene, to su ljudi koji su od duše i tijela isto koji mi. Ali zato što je to izgrađeno sve na mišljenjima ljudi, sve problem za problemom, nedaća za nedaćom. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ Ali Allah je vama omilio iman وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ i ukrasio ga u vašim srcima, učinio ga lijepim u vašim srcima. Pazite sad. Gdje se nalazi iman? Alešanu kažu, u vašim srcima. Znači, to je važno. Zašto je važno srce? Ali pazite, ako mi svoje srce napunimo nečim drugim, neće tu moći ući iman. To prvo. Drugo, glagol dolazi znači da je vršilac radnje Allah Đelešanu. Znači Allah direktno u srcima ljudi ukrasi i uljepša iman. I sve što je od imana njima izgleda lijepo. Oni vide nikab, recimo, iako ne moraju reći ni obavezani, ni, ali to njima nije ružno. Jer to je dio imana spada tu. Recimo vide bradu, nema veze. Ali nije im ružno, to nema te odbojnosti. Ili vidi recimo dijela džamiju, namaz, post, zekat, obrazivanje Mnogi ljudi recimo koji nemaju imana kod sebe, kad kažeš za obrazivanje odma na zapad recimo, ljudi koji nemaju dodira sa islamskim civilizacijama, kod nas je tu uobičajeno. Ali dešava se ljudi koji nisu čuli za to da imaju, ali Allah Žešanu kad u srce usadi iman, onda se dogodi isto što je rekao Ebu Bekar. Kad su mu rekli, znaš li ti šta priča tvoj prijatelj? misli na Muhammeda kad je došao sa Isra i Mirađa, kažu šta priča? Kaže priča da je išao iznad sedam nebesa i do, do Mešći do Prvo su rekli do Mešći do Laksa, jer to je do njih za njih bilo nemoguće. Pa onda kaže da je išao iznad sve i sve to u jednoj noći, oni idu dva mjeseca tamo i van. Kaže, jel on to rekao? Kažu, jest. Onda je kaže istina. Ako je rekao istina. Znači, Allah ukrasi iman u srcima ljudi. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَنِ A omrznuo vam je kufr, griješenje i, i, i nepokornost. Znači, vidite, gdje se nalazi sve to, to se nalazi šta? U srcu. Zatim uputu Allah Žešanu kaže ulajke humur rašidun. To su oni, znači samo oni koji imaju to u srcima, oni su ti koji su upućeni. Oni su ti koji su upućeni. Znači iz ovog ajeta jasno vidimo koja je važnost srca i da je srce to u kojem se nalazi sve to. Hoćemo još jedan ajet. Kalet arabu amenna. <clears throat> Allah nam prenosi sad riječi Beduina. A da biste bolje razumjeli ajet, <clears throat> morate znati da je arapska civilizacija gradila se na, na dva polja. Prvi je bio zaostali dio, a to su bili beduini ili njihovi čovani. Znači, to su ljudi koji su živjeli u pustinjama, pustinskim životom, e, koji se nisu uopće razvijali, jednostavno su imali svoje šatore, svoju stoku i tako su se prebacivali. To je beduinski način života. I imali bili su drugi, drugi način, to je bio, bilo u gradovima, mjestima kao što je Mekka, Medina, Tajf i ostalo. Znači tu, je bila civilizacija. I sad kad je Islam došao, beduini su naravno obično ljudi koji nemaju, nisu otvorenih mozgova za, za, za novo i slično, oni prave najviše problema i bunili su se. Ali desilo se da, su, da je primilo se Islam. Kad su primili Islam, onda su malo ubrzali stvari pa kažu mi smo vjernici. I Allah što kaže ovdje وَقَالَتِ الْأَرَابِ amen. Beduini rekoše mi vjerujemo. Mi smo vjernici. Ali Allah ih ispravlja. Slušajte šta kaže. قُلْ لَمْ, تك... لم تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Reci, niste vi još vjernici. Niste još povjerovali pravo. nego vi treba recite mi smo primili islam. Muslimani smo. A iman još nije ušao u vaša srca. Znači, osim ovoga, znači što ćemo govoriti o razlici između imana i islama, gdje Allah šanu spominje da iman ponovo u U srcima. Znači, nije na jezicima. Nije na jezicima, nego u srcima. Šta znači mi smo primili islam, a niste vjernici? Može li mi to neko pojasniti? Da li to znači da su bili munafici? Aha. Nisu donijeli šehadet. Ali ovdje kaže, kažu mi smo vjernici, znači kao da su to rekli šehadet. Aha, Evo, hađe. Znači oni imaju, vjeruju ono u u principu i pridržavaju se, klanjaju, daju zekajat postoji. ali nije to još se ustabililo u srcu toliko da kažeš ušlo je u to srce iman. Da može izdržati iskušenja, da može izdržati razne druge naredbe i slično. Znači iman je malo veći stepen kad se čovjek okali, kad u njega uđe uistinu ta objeđenja i iman u pravom smislu riječi. Razumijete to? Znači viši stepen, a nisu bili munafici. Jer da su bili munafici, ne bi Allah rekao primili smo islam. Munafici nisu primili islam, samo su znači na jeziku, na jeziku to rekli. <clears throat> Dobro. I još ćemo jedan ajet uzeti samo, nećemo više. Kaže Allah Žešanu, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى تعمى القلوب التي في الصدور. Zašto oni po zemlji ne putuju, ovaj ajet je dokaz da je turizam dozvoljen. Znači kad kažemo turizam, to je da čovjek putuje radi odmora ili viđenja svijeta. Međutim, pod uslovima da ne ide u mjesta gdje su grijesi, da ne ide u mjesta gdje je ovo, nego da ide na mjesta čista koji nema toga i da želi da vidi svijet, nema smetnje. Zašto oni ne putuju zemljom pa da njihova srca počnu shvatati i da njihove uši čuju, ali nisu oči te koje ne vide, nego ne vide srca koja su u grudima nego ne vidi srca koja su u grudima. Znači, Alešanu ovdje to viđenje koje treba da vide uputu te Allahove dokaze, navodi da se nalazi u srcu i u grudima, a ne u očima i ovaj vid. Jer svi ljudi vide, ali nisu svi oni koji vide i srce. A iman se vidi upravo, upravo srce. To su sve ajeti koji ukazuju na važnost srca i slično. Mi ćemo ovo skratiti, ima još nekoliko hadisa, neke stvari, to ćete dobiti u skriptama koje budu, koje budu pisane. Na kraju možemo samo reći sljedeće. Nešto u čemu treba da bude tvoj iman. Nešto u čemu treba da bude tvoja bogobojaznost. Nešto što je posuda koju ti puniš dobrom ili zlom. Nešto o čemu ovisi tvoj ahiret i tvoj džennet i Nešto što, na čemu se temelji na temelju sva tvoja djela uistinu zaslužuje da, da mu se obrati posebna pažnja i da se na njega utroši najviše vremena da bi se očistilo i pripremilo za svaki raj. Jer poslanik sa sredlame kaže u tijelu postoji jedan komad mesa, ako ono bude čisto, bit će čisto sve i ostalo, odnosno u redu i dobro, a ako ono bude loše, bit će loše i sve ostalo. Imao sam ovdje jedan citat od Ibn Kajima, ali nema veze da vas ne bi zadržavalo s tim. A kulu kao li hada, vas takfirullah. Hm. El-Huđurat imali smo sedam, El-Ahzab četiri i Hadž 46. da vas Allah nagradi subhanak me bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum.